Beatriz Izart duela hogei bat urte eskondu zen eta ze zitzaien erroman ezei bidaian bera kontatuko digun nola bukatu zen deskalabroak. Ze pasa zitzei zuen erroman zuei? Bueno, ba, gu eskon bidaia junginean kruzero bat itea. Ez? Urte hortan gainea Titanicko pelikuli estrena zeren, da bueno, ikera gara guzti, guri, <laughs> kruzero hori. Eta bueno, oferta bat azaldu zen, da jo, ondo, kruzero ingo deu, artara iri, biri, dizberdinek ikusiko ditugu eta ba, hoxeingo dugu. Eta laxe, zartu ginen barkuen, eta biherriko geldiun izango zan. Roma gelditzen hor, ba, berrotan mar kilometro hola. Barku gelditzen lekotiken. Eta, bueno, beste pareja batekin guzen, ezagun ezina barku, eta, bueno, lauron artian, pentsa benu, ba, kotxe bat alkilako dut, eta erroman hiliko behartara danak ikusten, bastar guztien. Bueno, laxe, lauro zartu ginen, ari eginen erroma, parka gendun, hasi ginen bazarrak ikusten, kolizio eta bar, da, bueno, azkenko fase aldien, la, eh, la fontena ez trebil. Nola ez, bai, bai, bai. Famoso hori. Claro, la fonte los deseos, da, bai. bueno. Txampona bat agosan Txampona Eta hango dizela nik ikusinun pareta bat, ondi bat, dana zer maz fontanan bertan da. Ui, ez da nire, nire parejiai, jesuz, hau, seguro firmezeko leko matu izin <laughs> hartara mendigen urte bat zute torriko geha, eta izu, rekordo politxe da, <clears throat> nola hemen neon ginen gure urte hortan da. Ola xe, ez nintzen, retulorekin, baina raia txiki bat iteako, baina dana beteta zen fontana hori, jende mor hon da. <laughs> Bulde baten atzetik, eh? Bueno, olako baten, emateigu izpizioa. <laughs> bueno, lauro... Erromako izpizioa, bai. bai. bai. bai. Eta hola xe, bi ordu pasazien, eh? treke bat etorri, bronki goza, besti, beste bat bueno, gure hori ja zuri zurinde. Bai. Zazkenako teniente matu azaldu unan, bueno, aretsi nintzen, aretsi da, azun ja, azuntua, como, exageratzen izila, eta jazta, eh? Bai, askatu zintazaten. barko hartu argentin, amar min, bueno, aia ginen barkoa, amar minutu zarpatzeko aia Lauro zuri zurinde. Bueno, itziteko goik Bueno, ez genuke jorten barkotik, eh, klara, jabe. Ederra historia. Bai. Fontana bai, bai. de Trevin Boli atera pentsa, espezi iban, bi bai, ordu ba, ia, ea gainera barko aldo. Bueltatu ez zarete erromara. Eh, ez, ez, ez, ez. Egun ba. maten bolta eh? Nire ah. raia txiki hori ikustea. <laughs> A ver, anda hon.